Paidion estion thion splancna. Boteres epagroe pagroe thuontes aig, tus sunengus e calesan. Sun autois de en cae gunee penichra, meth hes cae hopais pais autes. Proiuses de tes eo to paidion on ho zen ten gastera ec creon, odun omenon elegen. O meter, tas planchna emo. He de meter autu eipen. Huchi tasa technon, Hade de catefages. Ho hutos pros andra creofeileten. Hostis hetoimos ta allotria lambanon, Hotan apaite sae tauta, hutos accetai hos per ean oikos centauta edidu.